Ka thanë pejgamberi alejhi salatu wasselam në një hadith të vërtetë nga Enes ibn Malik radiallahu anhu se pejgamberi Zotit alejhi selam ka thanë ka thanë Allahu i madhruar pra kemi të bëjmë me një hadith kudsi i cili kuptimi i tina është nga Allahu ndërsa shprehja dhe të folurit është nga pejgamberi alejhi selam ja ibn Adam o biri i Ademit Kjo hadith i vërtetë, hadithi kudsi, jep me kuptuar qartë se sado që janë gjynahet e mëdha të njerëzve, e mjerisht nganjëherë dhe jo rrallë herë, por shumë herë, njerëzit bojnë gjynahe shumë, dhe në vend se të pendohen, ata i bojnë dhe i bojnë njërën pas tjetrës, e pasojnë njërën dhe tjetrën, derisa të zhyten shumë në mkate, e pastaj dojnë të pendohen, por del dikush dhe ju thotë jo, ju nuk keni arsye, gjithsesi nuk keni rrugë dhe mundësi për t'u penduar, dhe se Allahu i madhruar këto mkate që i keni bërë kaq shumë, nuk ua fal juve, ky njeri është i cili e këshillon atë për së keqi, është i padrejtë dhe është injorant dhe është zullumqar dhe është kurpams dhe nuk e njef lartmadhërinë e të madhit Allah tebareke ve teala. Pra hadithi i pejgamberit alejhi selam është i qartë se sado që njeriu të bëjë gjunahe, Allahu i madhruar ia fal ato gjunahe, por siç i ka cekur në këtë hadith me tri kushte andaj të kemi parasysh Allahun xhenet, tanëve ju qoftë të kemi parasysh këto kushte me të cilat Allahu i madhruar na i fal neve mkatet.